قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين سما enyi واتو hakika mimi ni muonyaji kwenu niliye فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم Basi walioamini na wakatenda mema watapata maghfira na riziki za ukarimu. والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك اصحاب الجحيم Na wanaojitahidi kuzipinga aya zetu hao ndio watu wa motoni.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 iliyonyooka wala yazalu alladhina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtatan aw ya'tiyahum adhabu yawmin aqim na waliokufuru hawatoacha kuwa katika wasiwasi kwa hilo mpaka saa iwafikie ghafla au iwafikie adhabu ya siku tasa. Almulku yawma idhin lillahi yahkumu bainahum falladhina amanu wa amilu ssalihati fi jannatin na'im, ufalme wote siku hiyo utakuwa Mwenyezi Mungu atahukumu baina yao, basi walioamini na wakatenda mema watakuwa katika bustani zenye neema. والذين كفروا وكذبوا باياتنا فاولئك لهم عذاب مهين na waliokufuru na kuzikanusha ishara zetu basi hao watapata adhabu ya kufedhehesha Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah. Ewe nabii, waambie hao wanaokanusha, wanaokuhimiza waletewe adhabu, sio kazi yangu mimi kukulipeni kwa vitendo vyenu. Bali hakika mimi ni mwenye kukuhadharisheni kwa hadhari iliyo wazi kwamba kuna adhabu. Na Mwenyezi Mungu ndiye kukuhisabuni na kukulipeni. Na wale waliomwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na wakatenda vitendo vyema watapata kutokana na Mwenyezi Mungu kusamehewa dhambi zao walizoziingia kama kadhalika watavyopata riski ya ukarimu huko peponi. Na wale waliojikukusa nafsi zao katika kuipiga vita Kurani kushindana na waumini na kuwapinga wakitamani na kudai kwa uongo kwamba wao watapata wayatakayo watu hao watabaki milele katika adhabu ya motoni. Ewe nabii, usihuzunike kwa hizi hila za makafiri. Yalimpata kama haya kila mtume katika mitume wetu na kila nabii katika manabii wetu. Nayo ni kuwa kila wakiwasomea kitu kwa kuwaita waifuate haki mashetani wa kibinadamu walioasi wakiyapinga ili wabatilishe wito na wawatie shaka watu kwa yale wanayosomewa. Makusudio yao ni kujiingiza kati baina ya nabii na matamanio yake ya kutaka wito wake uitikiwe. Lakini Mwenyezi Mungu huyaondoa wayatakayo na mwishowe haki ndiyo inayoshinda anapoisimamisha Mwenyezi Mungu sharia yake na akamnusuru mtume wake na yeye ndiye mwenye kuzijua hali za watu na vitimbi vyao mwenye hikma katika vitendo vyake anaweka kila kitu mahali pake. Na hakika Mwenyezi Mungu amewawezesha waasi wanaokataa haki waweze kutumbukiza shakashaka shaka na vikwazo katika njia ya wito ili uwe ni mtihani na majaribio kwa watu. Makafiri ambao nyoyo zao zimegeuka mawe na wanafiki ambao nyoyo zao zina maradhi huzidi upotovu kwa kueneza shakashaka shaka hizi na kuziunga mkono. Na si ajabu madhalimu hawa kusimama msimamo huu Kwani wao wamezama katika upotovu na wamevuka mpaka katika inadi na mfarakano. Na ili waliopewa elimu ya sheria na imani wazidi imani na kujua kwamba wayasemayo mitume na manabii hakika ni kweli iliyoteremka kutokana na Mwenyezi Mungu. Na kwamba Mwenyezi Mungu hakika na walinda waumini kwa hima yake kutokana na matatizo yote yanayowapitikia na huongoa kwenye maarifa ya njia iliyonyoka na wakaifuata. Na waliokufuru hawatengenei bali wanaendelea kuitilia shaka Qur'ani mpaka wafikiwe na mauti, iwafikia adhabu ya siku isiyokuwa na kheri kwa wala rehma, nayo na ni siku ya kiyama. Siku ambayo madaraka ya nguvu na uendeshaji mambo usio na ukomo wote ni wa Mwenyezi Mungu pekee. Siku hiyo ndipo watapohukumu baina ya waja wake. Walioamini na wakatenda mema watadumu katika bustani zilizojaa kila namna neema. Na waliokufuru na wakazikanusha aya za Qurani tulizomteremshia Muhammad, hao watakuta adhabu ya madhila na fedheha.